Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Եվրամիությունը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրաջակցությունն է հայտնել։ Հաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր համայնքում ազատամարտիկների համար թաղամաս է կառուցվում։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը համալրվել է նոր սարքավորումներով։ Պաշտպանության բանակի սպա հոկեբաների համար մասնագիտական դասընթացներ են կազմակերպվել։ Արցախցի երիտասարդ աշնակահարուհին միջազգային մրցույթ փառատոնում արժանացել է Grand Prix մրցանակի։ Նոր վտանգներ Մերձավոր Արևելքի հայ համայնքի համար։ Իրանում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 328-ի։ Ստեփանակերտում կայացել է Արցախի խառամանամարտերի գավաթի բացառաշնություն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նոյեմբերի 14-ին Մոսկվայում կհանդիպի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Այս մասին հայտնել են արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունից։ Եվրոպական միությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքին իր լիակատար վստահությունն է հայտնել։ Այս մասին նշվում է Եվրամիության պատվիրակների հայտարարության մեջ։ Մենք կողմերին առաջարկում ենք ավելի արդյունավետ օգտագործել համանախագահների ներդրած ջանքերը։ Եվրամիությունն ուշադիր հետևում է Ղարաբաղի տարածաշրջանի իրավիճակի զարգացմանը, որն ինչպես նախկինում չափազանց անկայուն է։ Մենք նորից հայտարարում ենք ցանկացած ուժի կիրառման դատապարտման մասին եւ կողմերին կոչ ենք անում խուսափել լարվածության աճին հանգեցնող գործողություններից։ Եվրամիությունը վերահաստատում է իր հանձնառությունը Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորմանը ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ Հելինսկյան եզրափակիչ ակտի հիմնական սկզբունքների հիման վրա, մասնավորապես ասվում է հայտարարության մեջ։ Thank you Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր համայնքում ազատամարտիկների համար թաղամաս է կառուցվում։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Պարքոյանը։ Երիտասարդության օրվա արդիվ օրերը նորակեր բնակելի տների տնամեր զողամասերում եւ դպրոցի բակում կազմակերպեց ծառատուն, որին ներկայ էին Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Արությունյանը, Խաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, Մինչ իշխանատոր գալը պետնախարարն այցելել էր Միշնավան քաղաք, ծանոթացել այստեղ կատարվող շինարարական աշխատանքների ընթացքին, այնուհետև մյուս ճյուղում ներկա եղել նորակառույց դպրոցի բացման եւ անվանակոչման արարողության։ Շարատունքին մասնակից եղան շրջակազմի տարբեր կառույցների աշխատակիցներ, շրջանի հարավային թևի համայնքների ղեկավարներ, դպրոցների տնօրեններ, ուսուցիչներ, աշակերտներ, բնակիչներ Մրգատու ծառերի 1000-ից ավելի տնկիները հատկացվել էր Քաշաթաղի դրամատակարարում ցավ բաժնետիրական ընկերության կողմից։ Պետական նախարարը դիմելով ներկաներին, հայտնելով շնորհակալություն միասնաբար աշխատելու, տարածքը շենացնելու համար ասաց. Այսօր իշխանադորում տներ են կառուցում, դարեր տնկում։ Ինչ այդ մշում մասնակից եղան Նորաշեն դպրոցի բացման եւ անվանակոչման արարողը։ Այս ամենը խորհրդանշում է միասնություն։ Շարատունքից հետո պետնախարարը շրջվարշակազմի ղեկավարի ուղեկցությամբ շրջեց ազատամարտիկների թաղամասում, որտեղ արդեն 15 նոր առանձնատան հիմքեր են դրվել, ընթանում են շինարարական աշխատանքներ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոնը, ինչպիսին է բնակչության զբաղվածության իրավիճակը հանրապետությունում, Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Ինչպես տեղեկացրել է գործակալության պետ Համլետ Պետրոսյանը, հաշվառված գործազուրկներից եւ աշխատակ փնտրողներից գործազուրկի կարգավիճակ է ստացել 1364 անձ։ Հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 2017 թվականի զավոդության գործակալությունում հաշվառված են 1421 աշխատանք փնտրող եւ գործազուրկ, որի ստացել են գործազուրկի կարգավիճակ 1364 հոգի։ Այսինքն այն մնացածը աշխատանք փնտրողների շատ քիչ մաս։ 1364 գործազուրկներից կանանց թիվը կազմում է 1165 հոգի երակուշտի մասը կազմում են կանայք։ Նշեմ, որ գործազուրկների մեծ մասը 1264 հոգուց 838 հոգին Ստեփանագետ քաղաքում են հաշվառված։ Գործազուրկ համարում են նրանք, ովքեր եկել են հաշվառվել գործակալությունում եսած է գործազուրկի կարգավիճակը։ Աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալության պետը ներկայացրել է նաեւ գործազուրկների թվի տարիքային, կրթական ու սեռային հարաբերակցությունը։ 16 թվականի վերջի տվյալներով 1268 գործազրկներից բարձրագույն կուրսում ունի 305 հոգի։ Միջի մասնագիտականը 263, ընդհանուր միջնակարգը 744, միշտել ընդհանուր միջնակարգը գերակշիռ մասակազմը եւ թերի միջնակարգ 56 հոգի։ Գերակշիռ մասը կազմում է ընդհանուր միջնակարգ 80 ունեցող որը գերազանցում է ինչպես միջին մասնագիտական, այնպես է բարձրագույն եւ թերի միջնակարգ գործունեության գործածություն թվականակը երկրով ավելի անկապ։ Տարիքային կազմում հետևյալն է, ելի 16 թվականի տվյալներով։ Հաշվառված գործազրույցների խոսքը 1068-ի մասին է։ Գործակալությունում հաշվառված 18-ից 30 տարիքային կողմում ընդգրկված գործազրույցների թիվը կազմա 442 հոգի։ Ամենաշատը 30-ից 50-ը։ 18-ից 30 442-ն է, 30-ից 50-ը 732 եւ ունենք 50-ից 63 Կանոն 63-ից հետո արդեն թոշակային տարիք է գործառու չի համարվում։ 50-63-ից 4-ը։ Գերակշիռ մասը կազմա 30-50 տարեկան խմբը։ Էլի համարյա երկու անգամից ավելի։ Գործազուրկների թվի տեղաբաշխումն ըստ հանրապետության շրջանների հետևյալ պատկերն ունի։ Հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ հաշվառված 1364 գործազուրկներից 838-ը հաշվառված են Ստեփանակերտ քաղաքում, 111-ը Մարտակերտի շրջանում, 145-ը Մարտունու շրջան, 88 Ասկերան, 55-ը Ադրուտ, 70-ը, Շուշիի շրջան եւ Քաշաթաղի շրջան 57 հոգի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության նյութատեխնիկական բազան շարունակաբար հարստանում է։ Այդ ուղությամբ գերատեսչությունում իրականացվում են մի շարք ծրագրեր պետբյուջեի եւ բարերարների նվիրատվությունների հաշվին։ Այդ ծրագրի շրջանակում օրերս արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանն ընդունել է բարերար Dominic System համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Դավիթ Սարգսյանին։ Պատմում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արմեն Նարիմանյանը։ Բարերարի ծառայությանն է նվիրաբերել փրկարարավորողական, անտարային հրդեհների օջախների հայտնաբերման եւ այլ փրկարարական աշխատանքների համար նախատեսված թրչող սարք, ինչպես նաեւ հատուկ հզորության երկու համակարգիչ ավելի քան 2 միլիոն դրամ ընդհանուր արժողությամբ։ Դավիթ Սարգսյանն ասաց, որ հաշվի առնելով ծառայության դերը պետության զարգացման գործում, որոշել է նաև իր ներդրումն ունենալ գերատեսչության նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման ու թարմացման գործում։ Արտակարգ իրավիճակների pedagogan ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանն իր հերթին նշեց, որ հերթական բարեգործությունը եւս ուղղված է բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը եւ որ բարեգործությունները շարունակական բնույթ են կրելու։ Գերատեսչության ղեկավար Կարեն Սարգսյանի կողմից բարերարն արժանացել է շնորհակալագրի։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Արցախի Պետական համալսարանում մեկնարկել են Պաշտպանության բանակի սպա հոկեբաների հավաքները, որոնց ընթացքում դասախոսություններով հանդես են գալու ինչպես Պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմի սպաները, այնպես էլ Մայրբուհի եւ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ապագա հոկեբանական կենտրոնների մասնագետները։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանն ասել է, որ մասնագիտական հավաքները նպատակ ունեն ավելի խորացնելու համապատասխան հավաքներին ընդգրկված սպաների գիտելիքները։ Նա նշել է, որ հավաքների ներգրաված են լավագույն մասնագետները, սպա հոգեբանները։ Պարապմունքների հիմնական նպատակն է, որպեսզի ունենանք բարձր ոգով եւ տրամադրությամբ մարտունակ եւ առույգ զինվորներ, ինչը թերևս հաղթանակի հիմնական գրավականներից մեկն է, ասել է Վարդան Բալայանը եւ ավելացրել, որ հավաքները տևելու են 6 օր։ Ստեփանակերտի երիտասարդ դաշնակահարուհի Անահիտ Արուշանյանը մասնակցել է Կանարյան կղզիներում կայացած իսպանական ամենամյա միջազգային Տեներիֆեի աստղերը մրցույթ փառատոնին եւ արժանացել Գրան պրի մրցանակի։ Փառատոնին մասնակցում էին 26 երկրների ներկայացուցիչներ։ Հանդես եմ եկել Ռախմանինովի, Շոպենի, Բիզեի, Բրամսի ստեղծագործություններով եւ շատ ուրախ եմ, որ իմ կատարումները նման բարձր գնահատականի են արժանացել, ասել է Անահիտ Արուշանյանը եւ հավելել, որ բացի Grand Prix մրցանակից ստացել է նաեւ երկու այլ մրցույթ փառատոների մասնակցության հրավեր։ Նոյեմբերի 11-ին Շուշիի կերպարվեստի թանգարանում տեղի է ունեցել երկիչ երկահան Վահագռաշ բեմական անունով հանդես եկող Վահագն Ռուշանյանի աշնանքամի խորագիրը գրող համերգը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Վահագրաշի երկացանկը հիմնականում բաղկացած է հայ դասական պոեզիայի գործերից, որոնք իր կամ իր երկհան հոր Աշոտ Ռուշանյանի հեղինակությամբ երկերի են վերածվել։ Երիտասարդ երկիչը, ով կարողացել է իր խոսքն ասել ժամանակակից երկարվեստի ասպարեզում, գրեթե երաժշտական կրթություն չունի։ Ընդամենը մի քանի տարի հարազատ գյուղում Արթիկում հաճախել է կիթառի դասընթացների, բայց երաժշտության խոր ընկալումն ու բնատուր տաղանդը նրան թույլ է տալիս դիմել հայ պոեզիայի այնպիսի մեծերի ստեղծագործություններին, ինչպիսիք են Միսակ Մեծարենցը, Եղիշե Չարենցը, Հովանես Շիրազը, Պարուր Սևակն ու Սիլվա Կապուտիկյանը։ Լուսան փոփի պես աղջի Աստվածամոր աչերով Թոքախտավոր թափանցի մարմնի պես երազի Երկարվեստում իմ առաջին քայլերը կապված են երկհան հորս հետ, պատմում է Վահագ Ռաշը։ Հայրիկիս երկերը գործիքավորելուց հետո մի քանի երկ։ Անցել եմ արդեն ես եմ սկսել երկեր գրել, չնայած փոքր ժամանակից էի գրում երկեր, բայց հիմնական երկացանկը կազմում է հայրիկիս գրած երկերը, Լուսան Փոփիպես աղջիկը գրել է Քերիս ու ժամանակ երկը ընկերներիցս մեկը մնացած իմ հեղինակային երկերն են։ Հիմնականում աշխատում եմ ընտրել հայ դասականների ստեղծագործությունները։ Մենք էլ արդեն նոր բանաստեղծներից ինչ որ գործեր, որոնք ինձ դուր են գալիս։ Ու դեռ միայն Տաթե Ոսկանյանի հետ եմ ժամանակակից գրողների հետ աշխատել, որ կոնկրետ երաժշտության վրա բարեր ենք գրել։ Վահագնի ստեղծագործությունները լայն լսարանի համար չեն, նկատում է Աշոտ Ռուշանյանը, ով ներկա էր որդու համերգին։ Պետք է որոշակի երաժշտական ճաշակ ունենալ այդ ստեղծագործություններն ընկալելու համար։ Նա երջանիկ է զգում, երբ տեսնում է, թե ինչպես են որդու կատարումները ընդունվում եւ սիրվում, որովհետեւ առաջ անգամ համբյուրիմի մեջ երկ որ արեց, ես ուղագի ցնցված էի, մտածում էի, թե այդ երկերը կորելու ինձ մեծ բավականություն պատճառեց, երբ որ ժողովուրդն է սիրեց այդ երկերը, շատ ավելի մեծ հաջույք ստացա, որ այդ երկերը համ չկորան, համ այդ մեր աղանդավոր բանաստեղծների բարերն էլ նաև երիտասարդ սերնդի համար ուղեցույց լսել հարսանելի լինի երկի միջոցով գոնե մի փոքր լումա ունեցա, ես ինձ լավ զգացի։ Համերգին ելույթ ունեցավ նաև Վահագի քույրը ջութակահարուհի Լիլիթ Ռուշանյանը։ Չընդունվելու մտավախություն չեմ ունեցել, խոստովանում է Վահագրաշը եւ հավելում, որ բնավորությամբ համարձակ է, իսկ երբ խոսքը վերաբերում է սիրած գործին, ապա արժե ռիսկի դիմել։ Մոտ ապագայում ծրագրում է հանդես գալ նաեւ Ստեփանակերտում, արդեն կենթանի նվագակցությամբ, իսկ Արցախից ու Արցախցի հանդիսատեսից գոհ է հեռանում, մանավանդ որ Արցախն իրեն վաղուց է հոգի արազատ։ Ժամկետային զինվորական ծառայության 2 տարիներն այստեղ են անցել։ Յուլիա Վանյան այսօր Միջազգային լրահոս ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վիետնամում ունեցած իր ելույթի ժամանակ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի համատեղ աշխատանքը մի շարք հարցերի շուրջ կարող են օգուտ բերել եւ ԱՄՆ-ին եւ ամբողջ աշխարհին։ Ես վստահ եմ, որ մենք պետք է աշխատենք միասին, որ เป զի կարողանանք լուծել Սիրիայի, Հյուսիսային Կորեայի եւ Ուկրաինայի հիմնահարցերն ու հաղթենք ահաբեկչությանը։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի դեմ պայքարելու փոխարեն նրա հետ բարի դրացիական հարաբերություններ կառուցելը կարևոր է աշխարհի եւ մեր երկրի համար, ասել է Թրամփը։ Սաուդյան Արաբիայի եւ Իրանի միջև սրվող հակամարտությունը եւ դրա հետևանքով Լիբանանում սկսվող ճգնաժամը նոր վտանգներ են պարունակում տարածաշրջանի հայ եւ ընդհանրապես քրիստոնյա համայնքների համար։ Միացյալ Նահանգներն իր հերթին կողմերին ուղղված խաղաղության կոչ է արել, հաղորդում է Ամերիկայի ձայնը։ Մենք լավ հարաբերություններ ունենք վարչապետ Հարիրի եւ Լիբանանի կառավարության հետ եւ չեմ ակնկալում, որ մեր հարաբերությունները կփոխվեն։ Մենք կոչ ենք անում խուսափել այդ շրջանում իրավիճակը սրելուց, ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակ Հիդեր Նյուերթը։ Արձագանքելով ճգնաժամին ԱՄՆ-ի ի պաշտպանություն քրիստոնյաների կազմակերպությունն ընդգծել է, որ Լիբանանում հնարավոր պատերազմը ոչ միայն փախստականների նոր հոսք կառաջացնի, այլև կնպաստի ահաբեկչական կազմակերպությունների հզորացմանը, ինչդեռ երկրի քրիստոնյա համայնքները կարող են պարզապես վերանալ Նոյեմբերի 12-ի երեկոյան Իրանի եւ Իրաքի սահմանին տեղի է ունեցել 7.3 տասնորդական մագնիտուդը զորությամբ երկրաշարժ, ինչի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 328-ի, դժուժացների թիվը հասնում է մի քանի հազարի։ Առավել մեծ թվով զոհեր ու ավերածություններ են գրանցվել Արեմտյան Իլամ եւ Քերմանշահ նահանգներում։ Երկրի նախագահ Հասան Ռոհանին կարգադրել է բոլոր դժուժացներին անհրաժեշտ օգնություն տրամադրել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիին Իրանում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ։ Նախորին վշտակցություն եւ զորակցություն է հայտնել Իրանի նախագահին եւ բարեկամ ժողովրդին, զոհվածների ընտանիքներին եւ հարազատներին, մաղթելով համբերություն ու ժուկորով, իսկ վիրավորներին շուտ ապույտ ապակինում։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն այսօր կանցկացնի այս տարվա վերջին հանդիպումը ընկերական խաղում ընդունելով Կիպրոսի թիմին։ Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում կայանալիք հանդիպումը կմեկնարկի ժամը 18-ին։ Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ պետական համալսարանում կայացել է Արցախի խառամենամարտերի գավաթի բաց առաջնություն։ Ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Աղաբալյանի խոսքով առաջնությանը մասնակցել են 12-ից 18 եւ 18-ից բարձր տարիքային խմբերի մարզիկներ։ Բացառաշնության նպատակն է խառը մենամարտի մարզաձևի massայականացումն Արցախում եւ լավագույն մարզիկների ի հայտ բերումը համահայկական առաջնություններին ակտիվ մասնակցություն ապահովելու նպատակով, ասել է Գարեգին Աղաբալյանը։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագության բարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։